www.pautal.com Soba put vjernika تعبد الصلبان حاربي ظلالا تعبد الصلبان Mi će ono što Allah hoće, a neće biti ono što vi Svi putevi će biti zatrpani. ostaje samo put vjernika. Soba put vjernika. Govor onih koji se ne skrivaju reći riječ istine pred nepravednim vladarom. Znajte, mi ne nudimo lahku zaradu, niti sigurno radno mjesto, samo put istine, put vjernika. Isti onaj put kojim su prolazili svi Allahovi iskreni robovi. الشباب العاملين خير الكتائب أجمعين من شيدوا صرح الرشاد ليرفعوا Soba namenjena svima onima koji su u potrazi za onim čega nema na svakom koraku. Portal na kojem imate priliku čuti one kojima se ne dozvoljava da šire Allahovo svjetlo, za koje kažu mnogo toga, a najmanje istinu. Allahovi robovi koji ne strahuju progovoriti riječ istine pred nepravednim vladarom. This crusade, crusade, crusade, crusade, crusade, crusade. This war on terrorism is going to take a while. www.paltak.com Sova put vjernika. sallallahu alaihi veselem, braće moja, se ulazi ovde. Na sudnjemu danu nema mjesta za opredjeljenje, gotovo je. Ovo nije šala ni igra. U pitanju je vječno subhanova. Na sudnjem danu nema opredjeljenja, braćo. Jer smo stvorili ovde da se opredjelimo. Ve ma halet u džinne velince ila li abudu. Nisam stvorio ljude ni džinosim, šta? Na meni vali odavde nosimo svoje osuđenje na onaj svijet. Pa ako budeš u društvu dobri, i bit će ti dobro. Ako budeš u društvu zli, i bit će ti dobro. Soba, put, vjernik. Gospodaru Arša uvrsti nas među onih koji su dobri. sallam kaže dajte mi to vama džennet uzižite Allah u riješ zemlji vama džennet moramo vjerovati što nam Resul sallam kaže Allah obećava da će nas pomoć moramo u to vjerovati nema tu da i ne da vjeruješ moraš vjerovati nema druge to je naša akida to je dio akide ko ne vjeruje on je budala on je lud On će na svakuta vrata ali neće Allahu nikad pokucati. A hoće li tijela držati zatvoreno? Nego Allah neće. Pokucaj prava vrata. A ona se zovu šerijat pa će ti se otvoriti. Otvorit će ti gospodar vrata svojim. Mi će ono što Allah hoće, a neće biti ono što vi Svi putevi će biti zatrpani. Ostaje samo put vjernika. Jihad means to strive against one's own evil inclination. It also means to strive to make the society better. It even means to strive in the battlefield in self-defense. It even means to strive to fight against oppression and tyranny. Jihad means to strive, it means to struggle. متفائل واليأس بالمرصاد متفائل بالسبق دون جياد نعم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم Javlja se iman Iza vrata govori jekin onaj koji svata i kaže babo, babo moj njega šalje poslanik sallallahu alaihi sallam. Zar ćeš odbit ono što je rekao poslanik sallallahu alaihi sallam? On je rekao da mu budem žena, babo, daj da budem mu žena. Nije problem. فأين من يريد الشهادة Kod ashaba se desilo, prije nego što su rekli, Hasbun Allahu wa ni'mal wakil, desilo se šta? Se zade u imana. Ono što su im govorili, pazite se, prate vas, hoće da vas ubiju, zlostavljaju i ne možete, mala se skupina, ono upravo što im govore kod njih, to zade u imana, od onoga čime su im prijetili.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 Draga moja braća u Sarajevu, ambijent i te kako lijep. Ambijent gdje je lijepo vidjeti omladinu, kako želi da pomogne vjeru Allaha te bareke u ta'ala. I kada govorimo na sihat, govorimo prvo o sebi, a ova omladina koja je došla posjetiti ove mešćide, sigurno će znati prepoznati da li smo mi oni koji traže zadovoljstvo Allaha te bareke u ta'ala, ili radimo na njegovoj zemlji da bi zadovoljili neuzubila njegove robove. Danas su muslimani postali nesigurni. U stvari, akida koju su imali kod sebe se pobrkala, pa im se sigurnost zamijenila nesigurnošću. Pa su počeli da bježe na razne strane. Nikako da se okupe oko sigurnosti. Kaže uzvišeni وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا One koji se budu zbog nas borili, mi ćemo putevima koji nama vode uputiti. Pa se muslimani u startu podijele i žele nazor da budu zajedno. Šta kažem u startu? Uzvišeni kaže, ako se budemo borili radi njega i svi oni koji se budu borili radi njega i uzizanja njegove riječi i traženja njegovog zadovoljstva, on će i okupiti na jednu stazu. Valjadine džahedu, one koji se budu zbog nas borili, mi ćemo putevima koji nama vode uputiti. Hajmo tražiti jer smo na putu koji vode njemu. Ako to nije put koji vodi njemu, onda ti sigurno nisi od oni koji se bore radi njega. To kaže Allah, vallazine džahedu, oni koji se budu borili radi mene, ja ću ih putovima koji meni vode u puti. Danas se proizvode lo, lojalni džemati lojalni muslimani, muslimani 21. vijeka, pa im je toliko ta lojalnost vlasti kojoj žive i državi, da bi joj pokazali da su njoj lojalni, toliko im je postala obsesija, da ni na što drugo ne misle i da se njoj jezika samo izlazi, šta? Jezik te lojalnosti. Zar nisu ovako živjeli oni prije nas? Zar nisu muslimane? I od muslimana izdvajali se upravo ovakvi tipusi da pokažu kako su lojalni svim mogućim sredstvima. Nemojte samo mene dirati. Ali to uvijek bude na račun oni koji ne žele da budu lojalni osim Allahu Tebareke Otanu. i to je Allahov sunnet na zemlji uzvišeni kaže الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون Biće sigurni samo oni koji koji vjeruju. Tako? A zatim ne samo vjeruju, tu akidu ne miješaju ni sa čim. Oni su sigurni. Oni će biti sigurni. Od čega? Strahota sudnjeg dana. sigurni su i na ovome svijetu. Pa šta je to kod muslimana proizvelo nesigurnost? U Allahove projekte, u Allahovu knjigu, u sunne da će biti gornji. Šta je nama? Zašto se kaže u Adisu, pobjedonosna skupina, pajfa, pobjedonosna skupina, da bi bila pobjedonosna, mora nešto pobjediti. Ne mizerna skupina, ne kukavička skupina, ne lojalna ovom ili nego pobjedonosna. Ona koja je sigurna donosi jakidu koju je Allah te bareke o ta'ala dao. Zato i zahvaljujemo Allahu kada kažemo alhamdulillah, zahvaljujemo Allahu na tome što nas je uputio i omogućio nam da mu zahvaljujemo na to što nas je uputio. Alhamdulillahi rabbil alamin. Međutim, se pojavi iskušenja. Ko onda pliva? Onaj koji je nesiguran. A sahabe Allah te bare kao tala opisuje. Kada im ljudi govore, moglo bi da vam se nešto desi. To što radite ti vaši projekti, proizvode velaj, moglo bi svašta da vam bude. Šta mora da se desi u srcu iskrenog groba? kada se sve digne na tebe. Kada shaba se desilo, prije nego što su rekli, hazbuna Allahu, a nije malo desilo se šta? Se zade um imana. Ono što su im govorili, pazite se, prate vas, hoće da vas ubiju, zlostavljaju, vi ne možete, mala se skupina, ono upravo što im govore kod njih, se zade um imana, povećalo ima. Od onoga čime su im prijetili, Pa su onda rekli, hazbun Allahu, on ima veliki dovoljan je nama Allah. To što nam kažete, protiv svega što govorite, i sa čim nas plašite, i ukazujete na nas, nama je dovoljan Allah. Šta da mi kažemo, kad nam to kažu? Evo i nas u vaše redove, da budemo lojalni zajedno sa vama. Samo ćemo hodati po Sarajevu i smješkati se ko ublehe. Nisam ja, vidiš li? Gdje mi plakate da napišem da nisam ja? Šta nisi ti? Niko te ništa i ne pita. Ti sam govoriš. Sam govoriš da nisi u ovoj skupini. Da nećeš ovo da pomogneš. Sam niko te ništa i ne pita. I tako se stavljaš nesvjesno u službu šeitana nisi ni svjesno što radiš. On nema potrebe da šalje bilo koga. Ti ćeš njemu sve napisati u svojim novinama. Tim i takvim je samo briga. Zašto UEFA neće da primi tim Bosne i Hercegovine? To ti je glavna briga za umet. Jest, to i jest tvoj narod. Allah te barek je tala, braćo moja. Od nas u trgovini koju nam nudi traži dvije stvari. Traži dvije stvari. Prva je život. Prva je život. A druga stvar je dunjaluk. Allahu akbar. Život i dunjaluk. Uzvišeni traži i nudi trgovinu. Za ove dvije stvari. Zašto je onda uvukao se strah u umet? Zašto? Zašto ove dvije stvari uzvišeni nudi kao trgovinu? I cijena je veoma skupa. Cijena je veoma skupa. Dženneti A umet za ove dvije stvari okrenuo im leđa. Dao im talak. U smislu da će dati i metak i svoj život dao. A hoće pobjedu. Šta je problem? Problem je im ne vjeruje umet kupcu. Ne vjeruje kupcu. Ili ne vjeruje da mu, što mu kupac obećava da će mu dati. Mi ne vjerujemo da naša smrt ako je sklopljena sa Allahom te bareke o tala, za nas je u stvari život. Mi ne vjerujemo kupcu, zato nam je drago da živimo. Sa Allahom ću napraviti ugovor, sa ovim ću napraviti ugovor, sa onim ću napraviti ugovor. Sve ću moguće raditi, ali sa Allahom nikako. Zato što u Allahovom ugovoru, ugovoru nema promjena. U Allahovim ugovorima Nema izmjena. A tebi daje samo da nešto mijenjaš. I onda prekršiš ugovor. Ne, ne. Ti si taj koji kršiš ugovor. Allah tvoje obećavanje ispunjava. Allah te bare kao tada kaže Ja i oledine aminu, hele dulukum, hele tijarite, trudžikum, azamin alim. O vjernici, ja i oledine aminu, hoćete li da vam kažem? Načunite uši, Jeste li spremni? Je li vam iman došao na taj stepen? Poziva gospodar nebesa i zemlje. Jeste li se odgojili? Jeste li spremni uzeti olovke i jednom za sva vremena napisati u svom srcu Gospodaru moj, obećavam ti da neću činiti širk. Obećavam gospodaru moj da ću govoriti istinu. Dajem ti beju na smrti. La ilaha illallah Muhammedu Rasulullah. U medferima piše sasvim nešto drugo. I potpisuje nešto drugo. Vjeruje da će mu tagut dati blagodati šerijata. La haula wa la kuvvete illa billah. Nema snage niti moći osim sa Allahom. Ovdje nije bitno da li vas ima milion. Kada kažeš la haula wa la kuvvete illa billah. Allah je svemoćan. moćan. Eto ti gdje ćeš ići. Eto gdje ćeš tražiti utočište. Eto gdje ćeš naći svoju sigurnost. Može li Allah sve? Može. Pade Japan kao kruška. Nosi more japanske bogove lažne. Nosi bo more njihovu visoku tehniku. Pade sve u vodu. Nosi more mušljke. Guta njihove grije zato što su zaradili. A dobri bošnjani Dva petka prave Sergiju za Ebu Džehla i kompaniju. Ne bi li ovi ponovo mogli stati što brže na svoje noge, pa da mogu pomoći svojoj braći Amerikancima u Afganistanu, da im pruže nesebičnu pomoć, da im pruže pomoć kako bi mogli praviti najnovije rakete koje će eto slučajno uvijek promašiti ciljeve vojne, a padaće na kuće muslimana i na svadbe najveći teroristi. Najveći teroristi koji bacaju atomske bombe su Amerikanci. I za njih pravite Sergije. Nema u Bosni niko potreba ništa. Je. Ali kad gospodar bijele kuće zatraži, mora mi ja biti njegov prijatelj. On mora da vidi da sam ja lojalan. To šta Allah vidi, šta to mene briga, ne uzubi, da. Nema nikod muslimana potreban. Uzvišeni kaže, braćo moja, kada spominje trgovinu, poziva ja i oledina, amen, ovi koji vjerujete. Da li vi uopšte vjerujemo? O, vi koji vjerujete, hoćete li da vam ukažem na trgovinu koja će vas spasiti? Patnije nesnosni. Obavještava Allah te bareke u i poziva ko će sklopiti ugovor. Pa kaže dalje, to minune bila i rasuli, da vjerujete u Allaha i u poslanika, eto džajdu ne fise bili la bijem vani vam fusihim. I borite se na Allahom putu, životima svojim i mesima svojim. Eto ugovora. To vam je bolje ako imate pameti. Cijena je, ja firlekom zanubekom, on će vam vaše grije oprostiti. I uvešće vas u divno mjesto. Da li mi vjerujemo kupcu? Je li vjerujemo mi kupcu? uvešće vas u divno mjesto. A ono se zove džennet. I daće vam još blagodati svoji. Vidjet ćete lice svoga gospodara. Vidjet ćete kuta. Vidjet ćete ono, inšala u teada, koji ovu ugovor neće da, biti od toga da ne ispuni. Ne, nemoguće. Ne, to gospodaru ne priliči. Samo su potrebni kupci. Samo su potrebni kupci. Za puno manje danas se traži da potpišeš ugovor. Ti nećeš. Nema džihada. Bori se životom i metkom, trudom, radom, dolaganjem. Ko je od nas nakon 24 sata rekao jednom Allahu akbar umoran sam. Ali od Ali od rada za islamu. Hajmo ženo odvoji danas i metak. Hajmo pomoći onog, hajmo pomoći onog. Ko? Koliko tražimo i radimo za islam, a hoćemo da nam islam daje. Tražimo od njega. Prvo gledamo ima li za nas mjesta u islamu, u smislu da dobro profitiramo, ako ima onda ćemo ući. Tako se ljudi opredeljuju danas. Ulaze u institucije tamo gdje nam mirišu, da bi moglo da bi za njih biti dobro, da imaju osiguranje, staž, penziju, je tako, visokoškolsko obrazovanje, da i niko ne dira da budu lojalni građani ove države. Nažalost, to je tako. I onda, sav život i sav islam po navodnim znacima, svede se na to šta, kako da se ja smjestim unutar okvira ovog sistema. Ima li negdje nekakav kutak za mene? I samo ću čitav život gledat gdje ću ja se smjestiti. Gdje je tu islam? Gdje je tu islam? Gdje je tu borba za uzdizanje Allahove riječi? Pa da ti treba da se 20 čitav život ovdje opterećuješ, gdje da se smjestiš? Pa evo ti smještaj. Hoćeš li da uđeš u žene? Ama braćo, ama braćo, možda za sat, sad razgovaramo za sat, možda se više nećemo i do sudnjeg dana. Braćo, umrit ćemo svi od nas. Valahi vam kažem, nemojte žali za ovim dunjalkom ni feniga njegovog. Ozbiljan sam, braćo. Nemojte žali za dunjalkom ni feniga za njim. Sve ćete ovo ostaviti. Sve ćete ovo ostaviti. Goli idete. Goli ćete biti proživljeni. Čemo biti proživljeni? Sve ovo ostaje. Vjerujemo mi u vječnosti džendatske bašće, hurje, plodovi, oprost gospodara, ne boli više ništa, nema više računa za struju, nema dugova, nema boli, nema jada, nema tuge, nema džihada. Nema. Hoćeš da vidiš poslanika, ali sela tu salam. Salam aleku, ti si Allahov poslanik. Allahu akbar. Hodi da te zagrlim jednom. Hoćeš li da vidiš Ebu Bekra? Hoćeš li Omera da vidiš? Njihov džemat je ovdje. Njihov džemat se gradi na Dunjaluku. U džemat Muhameda sallallahu alaihi veselem, braćo moja, se ulazi ovde. Na sudnjemu danu nema mjesta za opredjeljenje. Gotovo je. Ovo nije šala ni igra. U pitanju je vječno subhanala. Subhanala. Na sudnjem danu nema opredjeljenja, braćo. Jer smo stvoreni ovdje da se opredjelimo. Vama halatku džinne valince ila li abudun. Nisam stvorio ljude ni džinu osim šta? Na meni valičine. Odavde nosimo svoje opredjeljenje na onaj svijet. Pa ako budeš u društvu dobri i bit ti dobro. Ako budeš u društvu zli, bit ti zlo. Nek znaš sigurno. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الله تبارك وتعالى braćo moja obećava da će nas pomoći ovo je akida ehli sunneta vol džemata da moraš biti ubijeđen sto posto ni sekunde ne smije biti dole da će Allah pomoći ovu stvar koliko budeš manevriso u tolikoj mjeri će ti izostati Allahova pomoć zapamtite dobro tvoji manevri lažni izmicauzi samo će tebi naštetiti a on mi kaže bori se makar bio sam bori se makar bio sam trudi se da pokažeš ljudima šta je ispravna vjera najveći zločinac za one koji se rukuju i daju im svoje prisege, jel da? Sa nevjernicima u osnovi, kršćanima, židovima. Čestite im onome na čemu su. To su najveći, to su prljavi ljudi, braće. Zamislite da su poslanici prešućivali ove stvari. Da on čestite Ebu Džehlu na čemu je. Ha? To se danas dešava. Svi hoće da budu lojalni. Gdje god da dođeš, samo da se ulojališ. Da se ulojaviš, pardon. Bolje da se ulojaviš. Lojalni, lojavi, džemati. Samo se čeka pola osam dnevnik i da vidimo šta kažu onama ko. Je li koje muđajde ušlo se u kuću ili ne? Da sutra odmah ja mijenjam taktiku. Da pravim snimke, videoklipove. Evo mene, nisam ja. Ja želim da budem ugledni građanin ove države. Ja ne želim Allaha. Ja želim da budem rob Allahov. I da živim u okrilju njegove milosti. Pravde koja je apsolutna i za nevjernika i za vjernika. Valahi da znaju kako je šerijat pravedan. Da znaju samo kako je šerijat pravedan. Za 24 sata onda bi bila rješena ekonomija. Ne da se raduju kotkarnicama, misleći da će dobiti nešto. Ili bankama, Raif Hajden. Pogledaj joj naziva. Raif Hajden, ja bi joj rekao. I Hitler je samo otimo. Tako i ovi. Samo se radi u misli da je nešto dobro. Zašto? Zato što nisu sigurni. A nisu sigurni zbog čega? Zato što uzvičeni kaže, bit će sigurni samo oni koji vjeruju svoje vjerovanje. Šta? Sa mnogoboštom ne miješaju. Pa čim pomiješaš, odmah se kod tebe pojavi nesigurnost. Nesiguran si da kompletan šerijat može da izvede umet na svjetlo, a siguran si da zakon koji ljudi izmisle, on, on sa njim se može pomoći. Braćo moja draga, toliko ogavno da ne vredi komentarca. Glasačke kutije kod Ebu Džehla. Ide Omer i ubacuje. Ja sam za. Gdje treba pisati? Braćo me, ovo je ogavno, ovo je ogavno spominjati širk. A ovo je samo mali dio u moru onoga što ovi, što ove loje želi da uspostavi. Ne, ne, ne. Žele da prvo smijesti sebe, pa onda za širjač šta ostane. A da pritom i dalje budu ehli sunet val džemat. Gospodaru Arša veličanstveno, uvrsti nas među one koji su dobri. Jedan od sahaba, braćo moja, sad u Lasvat, radijela on, došao je poslaniku, sallallahu alaihi wa I kaže, a nije bio ugledan. Miski je siroma, nema ništa. Kaže, lahu poslaniće, ja sam siroma. Ako primim islam i tako umre, gdje mi je mjesto? Sebu Bekrom, Omerom, Alijem, kaže, na mjesto. Tu ti je mjesto. Pa u daljem razgovoru kaže, lahu poslaniće, A mene niko ne hoće da se oženim, neće me niko. Nijedna me žena neće. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem jeli Amar ibn Rah al Wahd kaže ovdje. Kaže nije. Allahu poslanici kaže on je otišao negdje. I on mu kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem Sad Allah sallallahu radijallahu on kaže idi njemu i reci da sam ja te poslao da zaprosiš njegovu kćerku. Dobro. I on ide na vrata ovoga A Maran kaže, salamu alaikum, alaikum salam, šalje me Allahu poslanih, salalahu salam, da zaprosim tvoju čerku. A ovaj će mu, ti da zaprosiš moju čerku? Pa ja sam ugledan ovde, ja sam vođa u Medini. Ja sam vođa ovde. I znaš ti da je moja čerka najljepša? Kroni ne vidi, bježi volam. Bježi od mene! Asab, šta će miskin šuti? Kad iza vrata javlja se iman! Iman! Iza vrata govori jekin onaj koji svata i kaže babo, babo moj njega šalje poslanik sallallahu alaihi sallam. Zar ćeš odbit ono što je rekao poslanik sallallahu alaihi sallam? On je rekao da mu budem žena, babo, daj da budem mu žena. Nije problem. Odrede mehr često dirhema. Dođe asab, sretan Allahovu poslaniku, sallallahu alaihi sallam, kaže, Allaho poslaniće, ja nemam dinara. Ona iskala često dirhem, a nam ništa. Kaže njemu, idi Aliju, Usman i Abdurrahman ibn Afu. Ređe su te aposu i da će im danu podvijesto još više. I on sav sretan. Ono parica što imao, odo sad na pijacu da kupi svoje mladišta. I onda, ženio se. Tamam počeo da kupuje. Kada prolazi kraj njega konjanik na konji viće, nosi me, kaže, mome gospodaru. Noci me u džihad u džennete. I ovaj sluša, poziva telal da se ide. I stao Asab, šta da radi? Pare su rukama, nešto je poklon nakupio, žena je došla, najljepša. On diže ruke, kaže, gospodar moj, želim da si ti zadovoljan sa mnom. Kupit ću sebi mači konje. Gospodar moj, želim da si ti sa mnom zadovoljan. Kupit ću sebi mači konja. Ne čeka nevjesta. Asab uzima mahramu i zamotava se da ga poslanik svoj sve ne može prepoznati. Jasab je, prepoznat će ga i reće, vrat nazad, tek se oženio. Jasab se uskomešaše, ko je ovaj? Kaže Ali Aradjala, on, pustite ga. Krenuje čovjek u džihad, pustite ga. Ulazi sad, ulazi sad u bitku i kaže, od žestine bitke neko udario njegovog konja i on je pao sa konja. I tako dok je pao sa konja, zasuće rukave, da može nastaviti, da se bori. Ljudina, muškarčina. I poslali se sve pozna njegove ruke. Kaže, sad je tako ti, Allah je sto ti. Kaže njemu Asav, Allahu poslaniće, žrtvo bi za tebe i oca i majku, jesam ja. Kaže njemu poslanik sallallahu alaihi sallam, od danas za tebe nema drugog smještaja osim dženeta. Nema, kaže drugi. Ti si u džennetu. Motivisan, dobio je vijest. On vjeruje poslaniku, salalavi sele. Ovaj asab vjeruje. Nama Resul sa selem kaže, dajte mi to, vama džennet. Uzižite Allah u riješ na zemlji, vama džennet. Moramo vjerovati što nam Resul sa selem kaže. Allah obećava da će nas pomoć. Moramo u to vjerovati. Nema tu, da i ne, da, vjeruješ, moraš vjerovati. Nema druge, to je naša kida. To je dio akide. Ko ne vjeruje, on je budala. On je lun. On će na svaku sa vrata, ali neće Allahu nikad pokucat. A on će tijela držati zatvorena, nego Allah i neće. Pokucaj prava vrata. A ona se zovu šerijat, pa će ti se otvorit. Otvorit će ti gospodar vrata svoje milosti. Kad se čuje kroz bitku da je Asa preselio, poslanik sa lao i trči prema njemu. I uzima njegovu glavu i stavlja u svoje krilo i plaće nad njim. Dok mu suze padaju na njegovo lice. Pa se poslanih sallalavih sallam nasmija, pa se okrenu. A sve su tu ashabi vidjeli. Zašto su vidjeli? Pa zato što su ga štitili čuvali. Pa budite i vi čuvali sallalavih sallam. Štitite Rasula sallallahu sallalavih sallam. A Ko štiti njega, Allah će njega štiti. Čuvajte njegov sunet. Ne dajte ga. Pa pitaj vas sabi Allaho poslaniće. Prvo si zaplakao, pa si se nasmijao, pa si se okrenuo. Šta je bilo? A on kaže, ali i selatu selam, zaplakao sam za svojim drugom. Gledaj za malo ovaj bjedni ashab. Njemu Resul sallallahu alaihi vselem drug. Znate šta to znači? Znate šta znači da si dobio garanciju da ti je poslani sa sve drug? Ti si sa njim u džennetu, Bože. Allahu akar. Ti si sa njim u džennetu. Allahu moj. Sa njim si u džennetu, to je tvoj drug. Sa iskrenim, sa vjerovjesnicima, a divno li su šta? Oni društvo. Divni su oni drugovi. Pa kaže, poslanik sa desanem, to sam, zato sam zaplakao. Pa kaže, pa sam se, kaže, nasmijao, kaže, zato što sam vidio njegov položaj kod Allaha. Kaže, vidio sam da je postigao havd. Pa kažu, a sada lav poslanici, a šta je to havd? Kaže, to je jedan izvor koji je meni dat. Njegova, kaže, voda je slađa od meda i bljelja od mlijeka. Ko se sa njega napije, neće više žedi. mi sam se nasmio. A okrenuo sam se, kaže, kad sam ugledao da zemljom žurije hurije, pa sam se pobojao da im ne ugledam njihove potkljenice. Otimaju se za njega. Otimaju se za njega. Molim Allaha da se za nama otimaju, amin. Molim Allaha da se za nama hurije otimaju. Molim Allaha da budemo od onih za kojima će se hurije otimati. Molim Allaha da budemo od onih za kojima će se hurije otimati. Molim Allaha da budemo drugovi poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Molim Allah da nas uvede u najljepše društvo, u društvo Rasula sallallahu alaihi sallam. I kaže poslanik sallallahu alaihi sallam, kaže uzmite njegov mač, njegov imetak, jel, njegov konja i kaže nosite njegovoj ženi. I recite joj, kaže, da mu je Allah dao ljepši, puno ljepši, kaže on nje. Ugledan je onaj koji je kod Allaha ugledan, braćo siguran je onaj samo ko traži sigurnost kod Allaha. Nemojte tako vam Allaha jednog jedinog da tražite ugled među ljudima. Allaha mi bit ćete poniženi. Tražite zadovoljstvo svoga gospodara, on će vas uzdignuti na najveće deređe. Tražite sigurnost kod njega, očišite se ti sigurnost kakvu ne može ni jedna firma security da ima oko vas. Da vam obezbijedi. Jer ovi da su sigurni ne bi imali oko sebe šta? Obezbeđenje. Jel shvatate? Oni imaju obezbeđenje zato što su nesigurni. A mi smo sigurni pa nam ne treba ništa. Šta će nam? Omer radijala, on spava ispod palmi. Šta mi ne brige? Šta mi mogu moji neprijatelji? Šta mi možete? Šta mi možete sa mojim životom? Pa ako me ubijete, šta je meni ti? Šta ako me ubijete? Šta sad? Šta ste napravili? Ako me iskidate, šta ste uradili? Vidjeli ste samo nešto što možete svugdje vidjeti. Sreva, bubrege, srce. Ako me iskidate, opet men dobro. Odo ja u turizam. Ako mi zatvorite, pa moj gospodar je sa mnom. To je duša mu'mina, kaže Šehuslav Ibn Dejmi, Rajmehullah. Zato, braćo moja, Sigurnost se traži samo kod Allaha. Zaštita samo kod Allaha. A ne nemojmo da lažemo. Tražimo zaštitu kod njega, ali prvo se zaštitimo onim što mi vidimo da je zaštita na dunjalku. I onda Allahu moj, hajde mi smo među njima, ali ti nas zaštiti. Braćo moja, mi ćemo ući među njih, a ti nas vidiš, mi smo tvoji robovi. Pa ko si ušao? Ušao si među one sa kojima ćeš biti proživljen kao pomagač njih. A vi, braćo, ulazite i omladino islama, ulazite tamo gdje osjećate da je istina i da je prepoznate. I ne možete se pravdati da ne možete prepoznati istinu. Lažite. Iako to kažem, lažat sam i ja. La yukellifu Allahu nefsen illa usaha. Allah nikog ne opereće preko njegove mogućnosti. Ne možete ni reći da je ova din težak. Kaže, puko, Ne može. Eto ga poneo puno. Ti normalan. Zar od islama da čovjek pukne? Od ove ljepote dina da pukneš? Jesi ti normalan čovjek? Halo? Resul sa osirom bio Kur'an koji hoda. Nemojte nasjedat na provokacije. Kažu, vi želite da vidiš da ste sve isprovocirali. Ako je test ispravnosti dave provokacija, onda najljepši uzor fi Rasulullah i svetul Hasan, je tako? Imate u njemu najljepši uzor, onda je on sve ovo isprovocirao. Mekanske mušike. I Vidiš šta si napravio Allahov poslaniće. Sve ti isprovocirao sa svojom davom. Ne miješajte sabor sa kukavičlukom, braćo moja. Ne miješajte sabor sa kukavičlukom. Allahu ne možete umaći. On zna poglede koji kriomice gledaju u ono što je zabranjeno, a i ono što grudi kriju. Allah sve zna. Ne možete pobjeći. Pa zar ti nije bolje da ovom zemljom hodaš i bježiš njemu u okrilje svoga gospodara, tražiš njegovo zadovoljstvo, a onda on spusti smirenost na tebe, pa ti bude sve potama. Bjeda, siromaštija, dugovi, proganjanja, ubistva, sve ti bude prelijepo. Zbog čega? Pa to je znak da je na njegovom putu. Zato što je to znak da je na njegovom putu i radi njega. A kakav je znak kada ti puno prije pretpostavljaš sebi da bi moglo biti nešto i onda praviš manevre. Lojalni građani. E jesi lojalni građani dobro si rekao, lojavi građani, to si ti. Ako budeš pravio manevre da bježiš od Allahove kazne, pobjećeš upravo Allahove kazne. Jer bježiš i tražiš zaštitu kod oni kod koji nema Allahove zaštite. Allaha te bareke o ta'ala molim da nas uputi napravi put. Molim Allaha te bareke o ta'ala da nam grehe oprosti. Allaha molim da nam grehe oprosti. Allaha molim da nam grehe oprosti. Allaha molim da nam grehe oprosti. Molim Allaha te bareke u tala da nas se kažnjava sa narodom nevjeričkim. Molim Allaha te bareke u tala da uništi sve one koji spletkare islamu i muslimanima. Molim Allaha te bareke u tala da sve one koji spletkare islamu i muslimanima da se uzvišeni sa njima obračuna. Molim Allaha te bareke u tala da ih kazni našim rukama. Molim Allaha te bareke u tala da naredi moru da naredi moru da sve zulumčare potopi. Molim Allah te bareke u otala da naredi oblacima da guta njihove grijehe. Molim Allah te bareke u otala da uništi njihovu ekonomiju. Allah molim da im uništi ekonomiju. Allah molim da nama podari uputu. Da nam podari bereket. Da uputi ovaj narod. Allah molim da nam podari bereket. Da nam podari radost dženneta. Da nam podari radost dženneta da nam podari društvo Resula sallallahu alaihi sallam. Molim Allah te bareke o tala da nas učini drugovima poslanika sallallahu alaihi sallam. Da budemo od oni koji će čuvati njegov sunet. Molim Allah te bareke o tala da nas učusti postojanom riječu, da učusti naše korake, da nam podari snagu na koju imamo. Molim Allah te bareke o tala da nas uputi napravi put, da nas vodi stazama koji vode samo njemu. Molim Allah te bareke o tala da nam podari iskrenost. Allah molim da nam podar iskrenost, da nas sačuva monafikluka, da nas sačuva svakog zla, da pokrije naše sramote, da oženi, neoženjene oženi, da one koji su duži da im pomogne da vrati dugove.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 نفسك لا تقعد بمعجزة فليس حر على عجز Soba Put Vjernika vam nudi široki izbor predavanja eminentnih profesora islamskih nauka našeg govornog područja, kao i poznavalaca aktuelnih dešavanja muslimanskog ummeta. Ma fil muqamili di aqlin wa di adabi, من راحة فدعي الأوطان واغتربي ما في المقابل ذي عقل وذي أدب من راحة فدعي الأوطان واغتربي سفر تجدع وطن عمن تفارقه Ti putevi će biti zatrpani. ostaje samo put vjernika.